أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin wannan na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karanta littafin al'adabul mufrat littafin da muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda ya tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu akan abubuwan da suka shafi ladubba da akhlaq da kuma suluk da kuma tsoratar da mu munanan ɗabi'u wanda addinin musulunci yake fada da su idan ba manta ba wannan zama na yau shine majalisunmu na goma sha biyu kuma za mu tashi a babi na 37 babu silati zirrahimin al-mushriki wal-hadiyya wannan babin zai karantar da mu sadar da zumunta da mutunan da yake wal hadiyyati da kuma yi masa kyauta ya halatta ko bai halatta ba mutum ne yana da dangi amma mushirikai ne ma'ana ba musulmi ba ba to irin waɗannan dangin nasa ya halatta a shari'ance ya dinga sada zumunta da su ko bai halatta ba haka ya halatta ya ɗauki hadiya kyauta kenan hadaya ya ba ɗan uwansa wanda ba musulmi ba ko bai halatta ba shi ne abinda wannan babi wanda al'imam al-bukhari ya kulla zai karantar da mu sau da yawa za ka ga a waɗansu yankuna inda musulmai suke cakuɗe da wanda ba musulmai ba to za a ga mutum ya musulunta amma danginsu duk ba musulmi ba ne ba misali in ka je kudancin jihar nan za a ga cakuɗe ake wani ƙauyen in ka je sai ga 50-50 ake rabi musulmai rabi kiristoci kuma kowa yana da dangi a cikin kowa a in ma ka je wani ƙauyen za ga musulmin su ne minority su ne yan kaɗan a cikin ƙauyen to anan za ka samu mutum danginsa da yawa ba musulmai ba ne ba ya halatta ya zumunci da su ko bai halatta ba ya halatta ya musu kyauta ko bai halatta ba haka idan ka je kasashen da galibi ba kasashe ne na musulmai ba kama kasashen turai amerika ingila da faransa da makamantansu kullum ana samun musulmai suna musulunta sai ga mutum ya musulunta shi kaɗai ne a gidansu musulmi da danginsa da abokansa da aminansa duk ba musulmai ba ne ba kaga ba zai iya cewa ya tsama jikinsa daga cikinsu ba don ya musulunta ya daina alaƙa da su to mai musulunci ya ce dangane da sada zumunta da irin waɗannan 'yan uwa nasa wanda ba musulmai ba da kuma yi musu hadiya yi musu kyauta shine abin da wannan babi zai karantar da mu قال المسنب رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا عبد عن أبيد الله عن نافئ عن ابن عمر عن ابن عمر رأى عمر هلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه falabistaha yawmal juma'ati walil wufudi idza atawka faqala ya umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu thumma udiya lin nabiy sallallahu alayhi wa sallama min ha hulalun fa ahada ila umar min ha hulatan faja'a umar ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulallahi Ba ba'astu ilayya hadihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta qala inni lam uhdiha laka litalbasaha innama ahdaytuha ilayka litabi'aha aw litaksuha fa ahdaha umar liakin lahu min ummihi mushrikin wannan hadisin kamar yadda muka gani a ruwaito shi ta hanyar nafi'u maula ibn umar ke nan shi kuma ya karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya ce ra'a umar hullatun sira wata rana sai na umar dan khaddabi ya ga hulla sira'a mai hulla sira'a ah, abinda ke hulla a shine set din tufafi irin da larabawa larabawa galibi suna ɗaura tufafi guda biyu ne a jikinsu a wancan lokacin guda ɗaya suna ɗaura shi a nan ƙugunsu shine izari izar ɗayan kuma sai su yafa shi a saman kafaɗinsu shine rida'i wannan shine diresin ɗin larabawa to ɗayan na sama shine rida'i na ƙasan kuma izar to amma set din su biyun a hade ana ce mishi hulla mun gane ana ce masa hulla to sira'a kuma suka ce hullatun yukhalituha alharir wa biha suyur asali a tufafi ne wanda an ɗan ratsa mashi alhariri a jikinsa shine tufafi sira'a da haka ita wannan hulla din an mata ado ko an ratsa ta a cikin saƙa ta an ratsa da ainihin zaren alhariri alhariri kuma da kun sani daga cikin nau'in tufafi wanda aka haramtawa ainihin musulmai sanya to shi ne wata rana sai na umar sai ya ga wannan hulla din sai ta birge shi faƙali sai ya ce ya rasulullahi ya manzan allah lawish tare ta hazihi dama ka sai wannan tufafin falabista ha yau man juma'a sai ka dinga sanya ta a ranar juma'a domin ranar juma'a rana ce ta ado rana ce wadda ake son musulmi ya kawa domin rana ce ta idi ga musulmai idin mako manzan allah umar yake bayan shawarar cewa sai wannan tufafi sai ya dinga saka su a ranar juma'a walil wufudi a tauka. sannan ka dinga sanyawa in ka yi baki alufu shi ne baki delegates wanda za su zo daga wani gari zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko don fatawa ko kuma karɓar addinin musulunci to idan kayi waɗannan bakin za ka zo ka gana da su sai ka sanya wannan kayan na ƙawa na ado sai ka zo ka zauna da su faƙala ya umar inna ma yalbasu haɗihi man la sai manzan Allah ya ce ya kai umar kaga wannan tufafin inna ma yalbasu habihi wanda kada yake sa irin wannan tufafin Malla la khalaqa lahu shine wanda baya da rabo a wajen Allah a gobe kiyama dan wuce kenan kaga wannan yana alhariri haramun ne musulmi ya sanya shi amma mata da yake su yan kyale-kyale ne yan ado ne awa manyuna yuna ya hilyati wa huwa fil sami ghairu mubin sai an halatta musu amma maza haramun ne ya sanya alhariri da haka manzan Allah ce wannan tufafin na marasa rabo ne a gobe kiyama kenan din namijin da yake saka shi to baya da rabo a wajen Allah sun uhdiya da biyu sallallahu alaihi wasallam min ha hulalu wata rana ko sai aka kawo manzan Allah kyautar waɗannan kalar tufafin hulalu jam'i ne na abin ganin hula, hulal jam'i ne na hulla sai a kawo manzan Allah su da yawa hadaya kyauta aka kawo manzan Allah su to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in an kawo masu irin waɗannan abubuwan galibi kyauta shi ma yake yi da su bai cika rike su ba yakan rabar da su ta haka da aka kawo masa fa'ahda ila umar min ha hullatun sai manzan Allah ya ɗauka daga ciki sai ya aika musai na umar da hulla guda ɗaya ma'ana set guda ɗaya sai ya tura masa da umar ya gani faja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta wajen manzan Allah faƙala ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah ba asta ilayya habihi ka aiko min da wannan tufafi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta amma fa naji da ka faɗa game da wannan tufafi mai manzon Allah ya ce innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu umar ya ji ya rike to an ce tufafin nan na yan marasa arziki ne na marasa rabo ne a wajen Allah to kuma manzon Allah ya zaka aiko mun mun gane ala sai manzan Allah ya ce innai lam uhudiha laka ha manzala ce a'a umar baka fahimce ni ba ni ba na baka ne don ka sanya ba tabbas sanya su tufafi ne na mallaka laƙalauto ba na baka bane ba don kasa don kai kana da rabo a wajen Allah sai dai ahadaitu ha ilaika litabi'aha na kawo maka ne don ka yi mai ka sayar ka samu kudin aulitak suha ko kuma ka tufatar da wani kai ma ka ba wani kamar yadda ni na baka mun gane to shi kenan sai umar ya koma da wannan kaya gidansa fa'ahadaha umar li'akin lahu min ummihi mushrikin sai umar ya aika da wannan tufafi ga wani dan uwa nasa na wajen uwa mun gane li'akin lahu min ummihi ɗan uwansa ne amma uwa suka haɗa ban da uba sai umar ya aika masa mushirikin wannan mutunan mushiriki ne bai musulunta ba mun gane ka gani wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana kenan ya halatta sada zumunta da ɗan uwa mushiriki ya halatta yi masa kyauta mun gane ya halatta wannan hadisin ya nuna haka hadisin na umar to wannan hadisin idan ba kuma ta ba mun mutu shi a baya imam muslim imam al-bukhari imam muslim da sun fitar da shi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sayyid al-bukhari a wuri biyu a wuri na farko hadisi na 2619 sai hadisi na 5981 sai imam muslim shi ma ya rutu shi a cikin littafinsa haka imam malik yana cikin muwadda ta imam malik haka limamu ahmad a musnad da abu dawud da ibn maja da imamun nasa'i duk su ruwaito wannan hadisin daga abdullahi dan umar kamar yadda muka ji a cikin hadisin da haka hadisi ne sahihi hadisi ne wanda yake ingantacce kuma yana nuna mana cewa babu laifi idan mutum yana da dangi wanda ba musulmai ba ya zumunta da su ya zumunci da su babu laifi babu laifi har kyauta ba yana iya dauka ya masu wannan wata hanya ce ma ta ƙara jawo hankalinsu zuwa ga ainihin addinin musulunci mun gane na mala ya ce babu ta'allamu min an sabikum ma ta siluna bihi arhamakum babi na 38 mala ya ce babi ne wanda zai magana akan kasan danginka wanda za ka sa da zumunta da su ka san dawa dawa ne ne danginka don ka iya sada zumunta da su tun da an baka san danginka ba ne ba za ka iya sada zumunta da su ba me ake nufi a nan ana nufin ka yi research ka gano waɗanda suke danginka saboda wani za a ga dangin suna da yawa irin manyan gidajen nan sai ga dangin su yawa ke gare su kuma sun watsa cikin duniya to sai ga an samu yankewar zumunta tsakanin wani da wani a cikinsu bai ma san shi ba kwata-kwata to sai ake cewa kowa ya kokari ya san danginsa don ya dinga sadar da zumunta da su mun gane ka san suwaye danginka don ka dinga sadar da zumunta da su ko kuma ta'allamu min an sabiku ma ta siluna bihi arhamukum nasaba suka ce tana shigar mutum ta hanya biyu ko ba haka ba kana da nasaba ta bangaren iyayenka maza sannan kana da ita ta bangaren iyayenka mata mutum yana da dangi na wajen uba ko yana dangi na wajen uwa kaga wannan dangi ne sannan kana da dangi daga jikinka su ne suwa yayyanka da kannanka kaga wani dangi ne na jikinka sai kuma dangi na kasanka su ne 'ya'yanka da jikokinka da jikokin jikokinka su ma duk danginka ne to waɗannan su ne dangin mutum to duk ka san su don ka san wa za ka yi zumunci in kana da yayye ka san 'ya'yansu kun yanzu da zumunci ya lalace fa kana ya ganin kane bai san 'ya'yan wanshi ba wani kuma bai san sunayensu ba in ya gansu dai zai cewa wannan dan gidan wane ne amma bai iya kama sunansu wannan duk taɓarɓarewa zumunci ke kawo wannan in zumunci yana nan lafiya lau ya kamata a ce ka san kowa a gefe guda kuma malamai suna cewa wannan babin da kuma hadisin da aka kawo a ciki yana nuna mana cewa mutane su tahi su san nasabobin mutane da min kuma yana daukar kuma nasabobi ka san nasaba in general ka san nasabarwa ne ka san nasabarwa ne don tana iya kun hada a wani wuri kun gane yanzu in ka je ka kakanka na daya kakanka na biyu kakanka na uku to in ka je kakanka na shidda to ina tabbatar maka sai ka gano wani wanda kun hadu da shi a kaka na shidda amma baka sani sani ba to kai ba ka ba san kakanka da shidda ba to ya za a yi kuma ka gano wanda yake dan uwanka ta wannan kakan naka na shidda amma ta hanyar sanin nasabar mutane za ka iya gane haka su wannan suka ce kamar babin da hadisin yana nuna mana kuma a san nasaba ma in general shi ya sanya waɗansu malamai suka ce sanin nasaba ma akwai sanin nasabar da yake wajibi fardu ainihin ne kowane musulmi dole sai ya san wannan nasabar ita ce nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma nasabar manzan Allah kun ga mataki-mataki ce suka ce akalla duk musulmi ya san cewa manzan Allah dan abdullahi ne abdullahi kuma danwa dan abdulmutallib abdulmutallib danwa dan hashim to akalla iyayen manzan Allah nan guda biyu na sama guda uku kasansu abdullahi abdulmutallib hashim wannan suka ce fardu aini ne kowane musulmi ya san wannan mun gane kuma suka ce duk wanda ya yi inkarin manzan Allah a cikin wannan nasaba ya fita daga musulunci da wani zai ce ba dan abdullahi ba ne ba ko ba abdulmutallib ne kakansa ba ko ba hashim ne kakansa na biyu ba ya fita a musulunci to kaga sanin wannan nasabar suka ce wajifar da ainihin ce to akwai kuma sanin nasabar da saninta sunna ne ko mustahabi kamar nasaba ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansa da matansa kaga matansa ma suka ce yana da kyau kasan nasabarsu aisha diyar wace ce ɗaya sai na abubakar ce abubakar ɗan wane ne ɗan abu ƙuhafa ne hafsa diyar wace ce ɗiyar umar ce umar ɗan wane ne ɗan haɗabi ne ko zainab binti hashin, ya sunan babanta tambayar ku ne ke ta waye baban jihar shi ɗaya ma kadijama tun manzan allah ɗayar wace ce kuwailit shi kuwailit ɗan waye a tsaya da ko <laughs> to kaga suka ce yana da kyau juma a san musafi ne mustahabi ne ka san nasararsu allah samu dace na'am tomalin ya ce na amru ibin khalidin ala haddasa na attabu ibin bashirin an ishaƙa ibin rashidin an zuhuri قال حدثني محمد ابن جبير ابن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عمر ابن الخطاب يقول على المنبر تعلموا أنصابكم ثم سلوا أرحامكم والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء walau na huwa bai wa bainahu min dakilatin rahimi la'au hu zalika an hakihi an karbo daga jubairu ibn mut'im anna jubairu ibn mut'im hu jubairu ibn mut'im ya ba da labari hu sami a umar ibn khattabi radiyallahu anhu ji umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya ƙulu yana cewa alal mimbar a saman mimbarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don umar ya gaji mimbarin manzan Allah mimbarin manzan Allah abubakar ya haushi ya yi hudu ba haka umar ma ya rigaje shi ya kawo har lokacin umar ana hawansa ana hudu ba to wannan sahabi ko kuma jubairu ibn mut'im yake ba mu labarin cewa ya ji sai na umar yana fada akan mimbari yana cewa ta'allamu an sabakum jama'a kusan nasabarku sun masilu rahamaku sannan sai ku dinga sadar da zumunta da wannan nasabar taku ya ce wallahi na rantse da Allah hula ya kunu bainar rajuli wa bayanar akihi shai'un ta fa iya yiwuwa wani abu na saɓani ya shiga tsakanin wani mutum da wani mutum amma 'yan uwa ne ban sani ba umar ya ce walau ya alamun bai na hu wa bai na bainahu min dakilatin rahimi da ɗayan siyasan abin da ke tsakaninsu na dangantaka la'au za a hu zalika ninti hakihi da wannan dangantaka ta tsaida shi shi ne la'au za hu da ta tsaida shi ko ta taka mashi birki a ninti hakihi daga cin mutuncin wancan ko keta alfarmarsa kun gane abin da umar yake nufi ma'ana ka san suwa yan uwan kar wata rana ka je ka afka ma wani da fada baka san dan uwanka bane ba sai an gama buge-buge ko an gama zage-zage ko an gama yi wa juna wulakanci sai a wai kai ba dan gidan wani bane ba sai ka jana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka sani da ba yi wannan bala'in da kai ba to shine umar yake cewa kusan nasabar ku saboda wannan mun gane wannan hadisin zahirinsu za a ga hadisi ne mawquf hadisi ne wanda ya tsaya akan umar kun ga labarin umar ne aka to cewa umar ya faɗa akan mimbari da aka zahirin hadisin hadisi ne mawquf ya tsaya akan umar amma kuma hadisin suka ce lahu hukumul marfu yana daukar hukuncin hadisi marfu'i saboda me saboda umar ya faɗa akan mimbarin manzan Allah wannan ya wanda sahabbai da yawa suna wurin mun gane to idan da magana ba daga bakin manzan Allah ta fito ba da sun ce masa ina ka samu wannan maganar shi ya sanya su malamai suke cewa idan sahabi ya faɗi wata magana amma bai jingina ta ga manzan Allah ba amma sai ya faɗe ta gaban sahabbai 'yan uwansa da yawa sun ji ba wanda ya masa inkari to irin wannan maganar ana ɗaukar ta a matsayin hadisi marfuyi duk da a zahirinta mawqufiya ce su da haka wannan maganar da Umar ya yi a kan mimbari ya yi cewa sauran sahabban da ke wurin sun goya masa baya duk sun taba jin wannan bayani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abin gane da hadisi ne wanda yake marfu'i sannan kuma ta fuskar abin gaɗinsa suka ce hadisi ne sahihun ligairihi hadisi ne wanda yake ingantacce amma ligairihi imamu dabarani ya fitar da shi a musnad shamili a musnad nashi sannan kuma alhakim shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa sannan kuma ya inganta shi hakanan wafiƙahu a zahabi ya dace da imamu zahabi a cikin inganta wannan hadisi sannan na? na shi ne muka ce la'au za'ahu dalika a ninti da sanin wannan nasabar ta tsaye da shi ta hana shi ke nan ka gane daga cin mutuncin wancan ko ke ta alfarmarsa da ya san yadda suke da dangantaka da shi da bai masa abin da ya masa na wulaƙanci ba ko na cin mutuncinsa ko na ke ta alfarmarsa ka gane yauwa mutum ne sun haɗu da wani kamar yadda akwai waɗanda aka ce a wajen 'yan sanda su suka gane su 'yan uwa ne an yi fada an yi bige-bige a kai surin 'yan sanda to an zo ɗaukar statement ne su kai kaiya sunanka sai ce sunana wane kai wa sunana wane ne to sai suka gane cewa ashe ba wani uwan juna ne wai kai ɗan gidan wane ne to ai ni ɗan gidan wane ne ah to ai ni kuma ɗan gidan wane ne sai suka gane junansu to kaga da sun san yadda suke kamun yi fada za a kawo su wurin yan sanda ba ba za a kawo su ba da wannan dangantakar ta hana su shine la'auza ku. shi yasa umar ya ce ko manzan Allah ya ce kowa ya san nasabar shi don me don ka gane wani ne za ka yi zumunci da shi sai manzan Allah ce to kuma ta iya yiwuwa fa rigima ka ta haɗa ka da wani ba ka san ɗan uwanka ba ne ba da ka san ɗan uwanka ne to da wannan dangantakar ta hana ka yin abin da za ka yi masa na wulaƙanci ko keta alfarmarsa Allah ya shirin da mu wa alaikum salam na'am yana eh, to kaga wannan wani abu ne shi kuma daban yanzu shi wannan ya san dan uwan nashi ne to dangantaka bata hana shi ba da haka kaga yana da nau'i na yanke zumunci kenan na ita dangantaka ya kamata a ce ta hana ka yi ma mutum wulakancin da za ka yi masa wanda ma ba dan uwan naka ba cewa aka kai masa wulakanci ba amma dai dangantakan nan ai za ta fi karfafa ka wajen karkai masa ashewa da na gida ne ba aka ake cewa ko ko ciniki aka je ka ashewa da na gida ai kai na gida ne kawo kaza ka nan inda ba na gida bane ba kila ba haka za a ce ba da ba to duk wanda zumunta za ta hana shi ganin alfarmar dan uwansa har ya ɗaga masa ko ya raga masa to wannan kaga ya shiga cikin masu yanke zumunta Allah ya tsare mu ashe zumunta tana da ƙarfi inda har zumunta za ta sanya ka raga wa mutum to babba abu shi mun gane a jahiliya su fa har magiya suke da zumunta har magiya dan wane dan zumuncin da ke tsakanina da kai ka bani saboda girma zumunta sai ya dauka ya bashi mun gane gashi don ho. mine ne allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan lazina amanu taqul ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqal wallazina min ita ce ko ya lazina amanu taqul ya ayyuhan lazina amanu taqullaha alladhi min nafs ita ce na yau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa min minha zawjaha wa min minhuma rijalan katiran wani sa'a. wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama tasaaluna bihi kuke roƙo da shi wal arhama ko kuma da zumunta a jahiliya kenan wannan kaje ba ni kaza ya kiya sai kai wani ka tuna fa ni dan uwanka ne to dan zumuncin nan ka bani sai ya dauka ya bada kaga a jahiliya kenan ba suna girma zumunta mala ya ce haddasa ahmad ibn yaqub qala akhbarana ishaq ibn sa'id ibn amru annahu sami'a abahu yuhaddithu an ibn abbas annahu qala ihfazu ansabakum tasalu arhamakum fa innahu la bu'da بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة wala قرب بها idha ba'udat wa in kanat qaribatun wa kullu rahimin atiyatun yawmal ta amama masahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya kara masa yarda annahu qala yace ihfazu ansabakum ku kiyaye nasabarku ku kiyaye ta ka san wane dan wane ne shi kuma dan wane ne wane kuma dan wane ne shi kuma dan wane ne to da wane da wane uwa ɗaya uba ɗaya suke to sun ɗan uwa ne kenan da aka duwanda ya tuwa a wannan zure ɗan uwan juna ne kenan shi ne ku kiyaye nasabarku ya ce sannan bayan kun kiyaye tasalu arhamukum sai ku dinga sada zumunta in ka gano wani dan uwanka ne to ku dinga sada zumunta fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat maza da dan uwa a Lagos kaga yana nesa da kai ko to ne kana zumunci da shi to kamar kusa yake da kai ko ta waya ne zaka buga masa yana Lagos nesa yake amma kamar kusa yake da kai in an yi abu a gidanka zai sani in an yi abu a cikin ku zai sani kaga kamar ya zama kusa da ku kenan duk da cewa amma a nesa yake mun gane shi ne manzan Allah fa hula bu'u da bin rahimi, babu nisa ga zumunta karu ba in ana sadar da ita wa in kanin ba'idatin koda ko nesa take ma'ana abokin zumuntan koda nesa yake wala ƙurba biha iza ba'udat sannan babu kusanci ga zumunta in aka nesanta ta wayan kanin batun ko da kawo a kusa yake ko da garin kuɗe da mutunan da baka zuwa wurinsa ta zama mi ta zama nesa ta zama nesa kun gane allah sa mu dace ta zama nesa sai ya ga mutum akwai wani wanda ɗan uwansa ya rasu amma shi ɗan na kusa bai gaya mashi ba sai ɗan na nesa ya gaya mashi sai wani ya bugo mai waya da kabila ke cewa kajuwa ne ya rasu ce wani wallah ban sani ba kuma garin su daya amma kaga har wani ya yi zumunci da wancan na nesa shi kuma ya bugo ma wannan na kusa kaga shi wannan da yake kusa da shi kenan zumunta ta yi nisa duk da suna kusa da juna wancan kuma da yake nesa da shi zumunta shi ta yi kusa duk da nesa yake saboda gashi ta wurin sa ya ji labarin wannan ya nuna kenan cewa ko da dai dan uwanka nesa yake to ka samu ta hanya wadda zaka dinga haduwa da shi tun a wancan lokacin kaga sai dai ka je wurin mutum ko ka aika masa da sako amma a yanzu fa akwai waya ko text din nan kai mashi zai je zumunci ne zumunci ne ko ka kira shi ko gaisa gashi yana nesa sai ga ta wannan hanyar zumuncinku ya zama kusa da kusa duk da shi yana nesa amma kana da uwa da yadda kake kusa da shi in ba ku zumuncin kuma ya zama nesa ya zama nesa ya zama nesa kenan manzan Allah ya ce wa kullu rahimin a atiyatin ya qiyama wa kullu rahimin duk wata zumunta za ta zo ranar alkiyama amma masahibi ha gaban mai ita kai dan uwanka ne to zumuncin da ke tsakanin ku sai ya zo ranar alkiyama in kana na wasalaha in kana sadar da wannan zumuncin to ka tsallake wa alaihi ko kuma taimummunan shaida a kansa bi ƙafi'atin in kana ƙasaha in ya zama zamanto yana yanke zumunta ɗin kaga zumunta za ta zo ranar alkiyama kenan tsaka wane da wane 'yan uwan juna ne to sai zumunta ta zo ta ce wannan yana sadar da zumunta da wannan to ya tsallake wannan kuma bai sadarwa shi kuma ta tashi da akan shi kenan to duk wani dan uwa aka haka za a yi muku ranar alkiyama ita zumuntar za ta zo kaga kenan za ta ji siminta za a ba ta siga ta jiki Allah kaɗai sai da jikin nan yake sai ta zo ta gaya ma Allah Allah ina shaidar wannan yana sadar da zumunta da wannan Allah ina shaidar wannan yana yake zumunta da wancan haka zumunta za ta taba da shaida ranar alkiyama don haka ka yi ƙoƙari ka zama mai sadar da zumunta da danginka galibi in an zo ana maganar zumunta a wannan zamanin musamman in mutum yana da dangi masu wani abu na duniya ko masu dukiya ko masu mulki kasan wani kaje gidan shi kawai sai kama bai so ka zo ba sai ga ta ta daddaurewa ka ba ruwanka da wannan in ka ce za ka biya ma wannan ba za ka yi zumunci da wani ba kuma ka shiga cikin mi masu yanke zumunta ka je ko dukan ka suke di sai ka je ka je ga yada su yake don ka yi towa da ka Ka yi zumunci ba mun karanta wani bai zai gawa manzan Allah ce ina da yan uwa amma suna muna namun ban ba su ba wanda ke zuwa wurina kuma cutar da ni suke suna min kaza suna min kaza ni kuma ina zuwa wurinsu wanda ce inda haka faɗa ka ci gaba da yi kamar kana watsa musu toka mai zafi ne to sai ga mutum ya zo ya ce ni na je gidan ware kamar ma bai san da ba ya daddore musamman irin yan boko din nan da wani yan sai ce to ya ce ka zo a baka appointment shi yau sai da appointment za a je gidan shi to kaga wani da ya ji wannan sai ya fushi ci to ban ƙara zuwa shi ya ci galaba a kanka sai ka ce ya ake samun appointment ɗin sai ya bukin ake sai ka je ka yi bukin ba shi kenan ba kai ka sadar da zumuntarka Allah samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi a wannan ruwayar za a ganshi shi shi ma zahirinsa mawkufi ne amma hadisi ne marfu'i shi sa ma al'imamu dayalisi ya roto shi da sigatil trafi ya roto shi da siga ta daga shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai ka'ida wadda malaman hadisi suke ambatawa idan sahabi ya yi magana a gane maganar shi ko ta manzan Allah idan sahabi ya faɗi wata magana wadda wannan maganar ijtihadi bai sanyawa a faɗe ta dole sai nassi to wannan kada ya isa a daga maganar nan zuwa ga manzan Allah kun gane kun ga hadisin baya me yasa muka ce ya samu hukuncin raf'i saboda an yi magana cikin sahabbai karina ce wadda ake gane wannan magana ba ta sahabi ba ce ba a wannan hadisin kuma na abdullahi dan abbas bai ce manzan allah ya ce ba kun ga ta tsaya magana ta tsaya kan shi amma muka ce magana ba ta shi ba ce ba ta manzan allah ce ya kai aka gane domin a cikin hadisin akwai karina wadda tun cewa ba maganar shi ba ce ba kun gane wadda tun cewa maganar ta manzan allah ce shine ya ce akwai maganar da ba ka iya yin ijtihadi ka faɗe dole sai nasi Shi ne da ya ce zumunta za ta zo ranar alkiyama kaga wannan cewa zumunta za ta zo ranar alkiyama ba za ka yi ijtihadi ka gano haka ba dole sai yin anassi ne aka faɗa to wannan ƙari da ita nuna cewa wannan magana ta manzan Allah ce don shi ake saukan ma da wahayi Allah sa mun gane abin da nake nufi haka malaman hadisi ka faɗa da haka za ga wannan hadisi sai a ce hadisi ne mawquf amma lahu hukumul marfu amma ana ba shi hukuncin hadisi marfu shi hadisi mai mawqufi shine inda sahabi ya magana bai daga wannan maganar zuwa ga manzon Allah ba in an gano cewa tabbas maganar nan tashi to ana raunana hadisin hadisi marfu shi ake dauka a aiki da shi mala ya ce babu hal ya maula inni min fulanin a cikin dangi na mutum mun yi bayanin dangi da za ko ko dai ta sama ko ta gefenka ko ta ƙasanka waɗannan su ake ce ma dangi waɗansu malamai suna sanya sarukuta ita ma manau'i ne na zumunta in ka auro mata a wani gida to 'yan gidan nan sun zama 'yan uwanka su ma za ka dinga zumunci da su to waɗansu suna sanya su ma a cikin 'yan uwa sirkan mutum ko mace ta yi aure to dangin mijinta sun zama danginta ko miji ya auro a wani gida dangin wannan matar sun zama ne sun zama dangin sun zama dangin juna wanda kuma dama ne yana daga cikin manufofin aure kulla alaƙa din, kulla dangantaka tsakanin wannan gidan da wancan gidan to akwai wata dangantaka shine dangantaka ta bauta lokacin ana bauta yanzu ba a bauta amma da ana bauta shi bawa duk wanda ka ji an ce mu bawa abota irin ta musulunci ne abu ɗaya ne ke shigar da mutum bauta shi ne a kamo shi a yaƙi ko kuma a kamo baban shi a yaƙi shi kuma a haife shi a wannan matsayin ya zama bawa to amma idan ba wannan kofar ba ba yadda za a mutum ya zama bawa a musulunci sabanin bauta irin ta jahiliya da bauta irin ta jahiliyar kasashe daban-daban a kun san da ana cikin bayi ko ko a kasar hausa an yi bauta ta jahiliya in kana bin mutum bashi ya kasa biyan ka sai a ce ya zama bawanka wannan zalunci ne balle bauta irin wadda turawa suka yi wadda turawa suka dinga zuwa nan suna kwasan mutanenmu ana bautar da su slavery trade ka ga yadda ake ɗaukar mutane a tafi da su turai su je su ta noma da ke a cikin wahala da azaba duk waɗannan black americans da kake gani a america da canada asalinsu zuwan surin kenan bauta ta kai su da aka zo aka samu ci aka samu industrial revolution aka samu injino injina sun fara abin ga bauta ya zaman toba ta da tasiri sai aka fara neman maraba da su kuma sai aka kwaso su da yawansu a kawo su sierra leone asalin kasar kenan a kawo ɗansu lafiyariya asalin kasar kenan tukaga wannan bauta ce ta zalunci amma shi a musulunci yaƙi ake tsakanin musulmai da kafirai to duk wanda aka kama ba a kashe shi ba namiji ya zama bawa mace kuma ta zama baiwa sai a zo a raba su a yi sharin ɗinsu wani a bashi uku wani a bashi biyu gwargwadon yadda aka same su a ganima da to yanzu idan an same shi kuma da yake shi musulunci ba ya mutu da yake so a yi ba sai aka kawo hanyoyin da za a yanta su da yawa in kai ka fara ta kama ka ba ka da kaza sai a ce ka yanta bawa kaga ta haka ya koma mi ya sami freedom din shi ita kanta yanta bauta yanta ba din tana da falala tana da lada kwarai da gaske to idan mutum ya bauta a ƙarƙashinka sai ka yanta shi yanzu ya tashi daga bawanka ya zama maulanka to shi dan uwa ne ko ba dan uwa bane ba na tambaya ce nake ta yana zama dan uwa ya babbota ya zama dan uwa kenan to shi ne abinda za mu ji a cikin wannan babu hal yaqulul maula inni min fulanin shin bawa yana iya cewa ni daga ni dan wane ne ko ni daga bangaren wane nike yani min fulan ni daga kabilar su wane nike ko ni daga wuri kaza nake alhalin shi bauta ta kai cikin wannan mutanen ma'ana idan mutum ya bauta cikin mutane ya zama ya samu yanci ya zama maula an jingina shiga wannan al'ummar koko ba dan cikin su bane ba idan mun ce dan su ne to shi ma ya zama dan uwa duk abubuwan nan da ake cewa a yi sadar da zumunta a madangi ya shiga ciki za ku yi da shi da ƴaƴansa shi ma zai yi da ku idan mun ce baya ciki kuma to baya cikin yan uwa ke sai malam ya ce haddasa musa ibn ismail ƙala haddasa abdulwahidi ibni ziyadin ƙala haddasa wa'ilu ibn dawud al قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب قال قال لي عبد الله ابن عمر ممن أنت قلت من تيمي تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم إذن an karbo daga abdurrahman ibn habibin kala ya ce kala li abdullahi ibn umar wata rana abdullahi dan umar ya ce mimman anta kai daga ina kake daga ina kake kai ɗan suwa ne ne daga wace al'umma ka fito ya ce sai da ce min taimi tamimin ina fito da ƙabilar taimi tamim ƙali sai abdullahi dan umar ya ce min an fusuhim min mawalihim kai ɗan cikinsu ne ko kai maulansu ne kun gane tambayar kai dan cikinsu ne ko ko kai bawa ne nasu asali suka yanta ka kultu sai ya ce min mawalihim ina daga cikin yantattun bayansu kala sai abdullahi dan umar ya ce fahalla kulta min mawalihim idan yau sai ka bata mana lokaci ba kawai sai ka ce mana ba kai kana daga cikin yantattun bayansu ba a sai ka ce mana kai ɗan ƙabila ne aida tun farko ce mana kai kana daga cikin mawalinsu mana kada daga cikin yantattun bayan su kai ba dan cikin su bane ba kenan mun fahimci wannan hadisin to kenan me yake nunawa maula ya zama dan mutane ko ko ba dan cikin su bane ba na yawa hadisin ya nuna ba dan cikin su bane ba saboda shi wannan ya ce dan suwa ne sai abdullahi umar ya ce dan su ko ko bawan su sai ce tsohon bawan su ne sai ce aida ka ce mana tsohon bawansu su tun farko da ba halar da shari'a ba mun gane su wannan hadisun hadisi ne da ifi yana da rauni hadisin da ya inganta hadisin to da sai mu ce yana nuna cewa maula baya cikin mutane mai sanya ya hadisin ya zama mai rauni saboda shi wannan habib din abdurrahman ibn habibin sun ce rajulun majhul mutum ne wanda yake ba a san kowa ne ne bushi shi kawai ka'idar isnadi sai an san kowa to shi ba a san shi ba da haka hadisi ne wanda yake da ifi muhammad nasu dina albani ya rauna shi a da ifin la'adabin mufrad nashi ya ce hadisin yana da rauni don haka har yanzu dai wannan hukunci bai fito fili ba kenan shi ya sanya sai mala ya ƙara kulla wani babi a gaba ya ce babu maulal ƙaumi min anfusihim babin nan zai karantar da mu cewa maula na mutane min anfusihim ɗan cikinsu ne za ka shi ma yana cikin dangi yana cikin yan uwa sai ya ce haddasa na amur ibn khalidin ƙala haddasa na zuhairu قال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال أخبرني إسماعيل ابن أبيد عن أبيه أبيد عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمر اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أمر فقال قد جمعت لك قومي fasami a zalikal ansaru faƙalu ƙanna zalafi ƙuraishinin wahayi faja almustami'u wan naziru ma yi ƙalu lahu fakharajar nabi sallallahu alaihi wasallam faƙama bayana a zuhurihim faƙala halfikun min gairikun ƙalu na'am fina halifuna wabnu uktina wa mawalina kala nabi sallallahu alaihi wasallam halifuna minna wa ibn uktina minna wa mawalina minna wa antum tasma'una inna awliya'i minkum almuttaquna fa in kuntum ulaiika fadhaka wa illa fanzu la ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyamah wa ta'tuna bil afqali ku sun mana da faƙala ya ayyuhan nasu warfa yadayhi yadahuma ala ru'usi ƙureshin ayyuhan nas inna ƙureshin ahalin amana ko ahlu amanati man baga bihim ƙala zuhairu a ƙala ƙala al'awafira kabbahu allah limin kiraihi ya ƙulu zalika salasa marrati wannan hadisin ya fito daga rifa'a ibn rafin ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala li umar wata rana manzan allah ya ce masayin na umar ya ji ma'ali ƙaumaka ka tattaro min mutanenka fajama'ahum sai umar ya je ya tattaro ƙureshawa saboda su ne mutanensa umar ba ƙureshe ne sai ya tattaro ƙureshawa ya ce duk su zo manzan Allah yana son ganinsu to shi ma manzan Allah ya ba ƙureshe ne shi ma yana cikinsu sai da umar da manzan Allah suna haɗuwa da manzan Allah a nasabarsu a kan kaka na nawa na nawa na shidda ko in ka bi nasabar manzan Allah shi ne wa a muhammad dan abdullahi dan abdulmutallif dan hashim dan hashim dan wa eh hashim dan wa ne ne a ya eh, abdulmanaf abdulmanaf wa eh kilab haka ne to almihim to umar fa sai na umar umar dan wane ne shi eh shi khaddab dan wane ne almihim dai manzan Allah suna haduwa da umar a kan kaka na shidda kamar yadda kuka ce umar da sai da abubakar in ka tafi kakannin suna hadewa da umar da manzan Allah da sai da usman in ka tafi a kakanninsu suna ne suna hadewa kai yawanci mutanen sahabbai 'yan makka mafi yawancinsu 'yan uwan juna ne amma ana ganewa ne ta sanin nasabarsu saboda su larabawa suna kiyaye nasaba shi ya sanya sai ya ga dange-dange ne su duka amma wani dangantakar tana da nisa wani ta kai kaka na bakwai mun gane idan za ka iya gano nasabarka in za ku haɗu da wani a kaka na ɗari ɗan uwanka ne yana cikin wanda za ka sa da zamanta da shi <laughs> shi yasa aka ce ka san nasabar saboda aka san da ba za ka sa da zumunta kana zuwa ku ta hada da wani ku ta bala'i da za a bude muku nasabar ku sai ga kun hada a kaka na ashirin <laughs> to amma mu kasar hausa nan ba ma kula da nasaba shi yasan ya da yawan mutane ba san nasabar su ba mutum ya yi ma kokari ya kaya ma kakan shi guda biyu ya ce shi dan wane ne shi kuma wane dan wane ne shi kuma dan wane ne to mafi yawanci nan suke tsayawa akwai masu kokari wanda za su gaya ma kakanninsu biyar wani ma har fiye da haka to ko su za a gaba su ne ke kiyaye tarihi ne ke kiyaye musu tarihi ne ke kiyaye musu waɗansu to shi sa sai wani ɗan uwanka ne baka sani ba ko haɗa kaka na goma kai baka sani ba to shi ko balarabe da yake ya san muhimmancin nasaba sai ba ta muhimmanci ba wai mutum ba an ce laraba har dabbobinsu suna kiyaye nasabarsu saboda suna samu dabbobi suna mace yana da rago yana da rago sai ya sami wani suna to ya san baban wannan ya san maman wannan ragon nasaba suna ta dabbobi ana kiyaye ta ne a layin kuwa saboda baka iya gane baban dabba <laughs> ko ba ka ba amma ana iya gane uwan shi to ta wajen uwa suke kiyaye nasaba sai a ce wannan ragon sunan maman shi kaza ita kuma maman da ta haihe shi kaza sai ga ba nasaba ta kai ta akuya goma balare da ke ransa <laughs> don kokana da akuya <laughs> ba san da sawanta ba saboda kai baka damu da wata da sawa ba <laughs> Eh, Allah zai ta ya ce ijma'ali Allah ce ma umar ka tattaro mun mutanenka fa hun sai tattara su ma hadaru baban nabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da su da suka zo bakin kofar gidan manzan Allah da khala alaihi umar faƙala sai umar ya shiga ya ce manzan Allah kad jama'atu laka qawmi mutane na sun hadu na hada maka su fasami dalika al ansar sai mutanen madina wanda su ba ƙureshawa ba ne ba sai suka ji labarin ga san ana haɗa quraishawa a ƙofar gidan manzan Allah faƙalu sai suka ce kan nazala zalafi quraishil wahayu to di yadda aka yi Allah ya saukar da wani wahayi amma wahayin ya shafi ƙuraishawa ne kaɗai mu bai shafe mu ba shi sa manzan Allah ce a tara su mustami'u almustami'u wan naziru ma ƙalu lahu da haka sai cikin mutanen madina aka samu 'yan saurare da 'yan kallo su zo su ji mi za a ce musu fakarajen nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya fito faƙama bai na azhurihim ya tsaya a gabansu faƙali sai ce halfikun min gairukun ya ce akwai wani wanda ba ku ba a cikinku ƙalu na amce suka ce e akwai suwaye sai suka ce fina halifuna akwai abokan ƙawancenmu halif su ne abokan ƙawance al'ummar da kuka yi alayans da su mun gane domin a jahiliya suna yin alayans da wannan kabilar da wannan kabilar sai su haɗu sai su yi kawance wannan kabilar kawar wannan kabilar ce to yanzu duk in wani yaƙi ya faɗa ma wannan kabilar za su shiga Shi ne halif ɗin suna kawance na taimakon juna kamar dai yanzu ake yin alliance tsakanin wannan kasar da wannan kasar to tun a jahiliya suna yin wannan da musulunci ya zo ya rosa halif irin na jahiliya sai tabbatar da taimakon juna a ƙarƙashin shari'a ta musulunci domin su a jahiliya kawai in waɗannan suka je suka jawo fada ko da su ne ba su da gaskiya a ƙa'idar su za ka taimaka musu kaga a musulunci kawai ba zai baka dama ba mutum ya je ya jawo fada kuma a ce ka taimaka mushi shi sa su a jahiliya cewa suke unsur a haka zaliman kana au mazluman ka taimaki dan uwanka in yana zalunci aka yin ana zalunta shi ka zo wucewa kawai sai ga dan uwanka ya samu ne yariya shi da duka me za ka yi kawai shiga a cigaba da dukan shi zalunci yake ko to shiga ka taimaka bai a cigaba da zalunci jahiliya ke da idan kuma ka zo ka iske an tsara dan uwanka ana duka kuma ka shiga mashi ka shiga fadan shi yana zalunci ka shiga fadan shi ana zalunta shi da musulunci ya zo sai ya faɗi the same statement amma da ma'ana wadda ta shawo mana ta jahiliya manzo Allah wani suru a haka zaliman kana au mazlum ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake zalunci ko lokacin da ake zalunta shi sai sahabbai suka ce ya za mu taimaka masa in yana zalunci ya ce ku hana shi zalunci a musulunci in ka zo ka iske dan uwanka na zalunci hana shi za ka amma a jahiliya kawai shiga a ci gaba da yi <laughs> kafin zalunci yake amma kawai su a ƙa'ida suka taimaka mashi a cigaba da zalunci da haka halif ba 'yan cikinku ba ne ba amma kun ƙulla ƙawance da su ta yadda in hidimarku ta taso za su su shiga su taimaka muku in wani abu na jajanta yau za su su jajanta muku mun gane su ne halif wanda aka kulla ƙawance da su to sai suka ce akwai su a cikinmu sai suka ce wabni uktina minna sannan akwai 'ya'yan mu mata jikokin ɗiyamaci su 'yan uwa ne kagan kada da ɗiya ko ɗiya ce sai aka aurar da ita kagan sa fita daga cikin danginta ko ba haka ba ta shiga cikin waɗansu dangi to idan ta shiga cikin wancan dangin sai ta haihu su waɗannan 'ya'yan 'yan wancan dangin ne ko 'yan wannan dangin ne a'a ba a ana son ka kai su gida guda a'a kawai gida guda nake so ka kai basu. <laughs> dangin can ne ko dangin nan ne inda ta fita na can ne inda ta yi aure ita ko 'ya'yanta yauwa ‘ya'yanta na can ne amma ita ta nan ce ko ba haka ba to a lokacin nan su a fahimtar su ‘ya'yan ‘ya'yansu mata ba ‘ya'yansu ba ‘yan cikinsu ba ne ba da haka da manzan Allah ce akwai waɗansu wanda ba ku ba sai suka ce eh akwai abokan mu. sai kuma mun taho da ‘ya'yan 'ya'yan mu mata kun gane sannan suka ce wa mawali na sannan kuma mun taho da mawal namu su ne ‘yantattun bayanmu sai manzan Allah ya ce musu wa tasma'una a ah, sai ce mai ƙalu na amfina halifuna wabni uktina wa mawalina ƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce halifuna minna abokan ƙawancenmu sun zama ‘yan cikinmu wabni uktina minna 'ya'yan 'ya'yanmu mata su ma namu ne wa mawali na minna 'yantattun bayi ma namu ne shi ne mahallin shahid ashe ba da aka 'yanta ɗan cikin wannan al'umman da wadda ta 'yanta shi ya zama ɗan uwanta za ka da abin da ake zumunta za a yi da su haka 'ya'yan mata su ma 'yan uwa ne za a yi zumunta da su kai ko abokan kawance aka samu su ma sun zama 'yan uwa in ji manzan Allah za a yi zumunta da su sai manzo Allah ya ce wa antum tasma'un kuna saurare na inna awliya'i minkumul muttaqun sai manzo Allah ce ku sani ni wadanda ke majibinta na a cikin ku almuttaquna masu tsoron Allah daga cikin ku kuma haka to ka zama cikin majibinta na sai ya ce wa illa fanzuru in ko ba haka kake ba to fanzuru ka za ka yi tsokaci ka duba ayyukanka ka yi gyara a ciki madala ce la nasu bil a'mali yawmal malkiyama kar kai sakaci mutane suna zuwa da ayyukansu na alkhairi na alkiyama ana auna musu wata a tuna bil afkan sai kai kuma kawai a ka zo da zunubai an kum fayi uradu an kum ce idan kuka zo haka a wani lokacin ne kuma zan juya da zan juya kaina daga gare ku ba na da ku kenan mana da, daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira da ƙarfi yace ya ayyuhan nas ya ku mutane warafa yadayhi yadahuma ala ru'usi quraish sai yana taba kan quraisha yana ya ku mutane yana taɓa su yana ayyuhan nas ya ku mutane inna ƙureshin ahalu amanatin ku sani su ƙureshawa ma'abota amana ne da ka man baga bihim duk wanda ya nemi ya zalunce su ƙala zuhairu ya ce a zunnuhu ƙala ina zaton zan allah a nan wurin ya ce al'awafira mai al'awafir shi ne a sharran iza waƙa fi mahalakacin asalin abin da ake nufi da wannan al'awafir shine wani sharri wanda idan mutum ya fada cikin wani abu wanda zai halakar da shi to shine al'awafir sai manzo Allah ce duk wanda ya nemi ya zalunci quraishawa to ina da to in ji marwayaci manzo Allah ya ce al'awafir kabbahu Allahu limin to akwai wani sharri ko akwai wani abin halakarwa kabbahullahu wanda Allah ta'ala zai tunkuda shi ciki liman kiraihi a kan fatar hancin ma'ana ta fuska zai fada kakinan tunkudo shi za a yi ta baya sai ya fada ta kan fuskarsa a cikin wannan sharri ya kulu zalika salasa marratin wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka har sau uku wannan hadisin kun ga ya nuna mana cewa bayi wanda aka yanta suna cikin mutane haka idan mutum ya yanta ba to wannan bawan ya zama dan uwansa yadda zai sadar da zumunta da sauran danginsa shi ma haka za a yi zumunci da shi in ya yanke zumunta da shi ya yanke zumunta haka shi ma bawan zai ci gaba da sadar da zumunta da su in ya yanke shi ma ya yanke zumunta haka halif na mutane wanda aka yi kawance da su haka kuma 'ya'yan mace wadda wata al'umma ta aure wani gida to 'ya'yanta su ma 'yan ciki ne suna nan ciki suna dan ciki su ma dangi ne yan uwa ne za a sadar da zumunta da su wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi Muhammad dina Albani rahimu ta'ala ya sahaha shi a cikin sayul adabul mufrad nashi to kuma ina ganin ana ya kamata mu tsaya yanzu an gama magana akan ainihin yan uwa da haƙoƙinsu na zumunta da makamantansu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za a fara magana akan yaya kun ga asali an fara magana kan iyaye bayan ƙara magana kan iyaye aka zo aka yi magana akan dangi kuma yanzu an ƙara magana akan dangi za a shiga kuma magana akan yaya da haƙoƙinsu da yadda ya kamata iyaye su kuma su kula da su insha a kira sallah wajen ɓangaren mahaifiya to da yake ta nasaba an fi rinjayar da ɓangaren mahaifi amma kuma yadda aka ce ɗin hatta wajen ɓangaren kowa da ita ma ana santa sai dai ta wajen uwa da ita ta fi kuma ta ce wadda malamai suka ce tana da ɗaya wajibi mutum da sani shi yasa za a ga yawanci a jifan tarihi ma wanda ake kawancin mutane yawancin malaman tarihi ba suka kawo nasarar mahaifiya ɗin ba an kawo ta ɓangaren uba saboda shi bangaren uba shi ne ya fi karfi kuma shi ne wanda ake jingina da zuwa gare su shi sun ya galibi ita wannan nasarar da ake ambata amma ita ma ta uwa din yana da kyau mutum ya santa kuma mutum ya santa ma zai gada cewa ita kanta mahaifiyar manzan Allah ɗin sun haɗu da baban a can kakanninsu na sama da haka ta wani gefen za ka yi cewa auren zumunci ne kai da da ya zumunta da da ya dangantaka ta yi nisa kwarai da gaske amma dai abinda ake nuna shi ne yadda dangantaka ta yi nisa to inda yana sarar da zumunta da ta zama ta kusa kuma yadda kuma take da kusanci in ba a zumunci ta zama nesa allah samu dace so alhamdulillah abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu gane kurakuran da muke kuma allah shi mana abuwa shi ya fi mana baki da allah ka nuna mana gasya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتدري cibiyar suna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutsubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma kuyi da downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 5501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a trumpet MySpace, G+, plus Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan وانما انا على خير ما فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد